za spasenje umiruće žene. Neka ova priprema bude u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Neka sa mnom bude tvoja milost, gospodine Isuse Kriste Tvoja ljubav, Bože oče, i Tvoje zajedništvo duše sveti. Nakana Vječni oče, prikazujem ti žrtvu Tvoga preljubljenog Sina, gospodina našega Isusa Krista, za nju koja se nalazi pred smrću. Zahvaljujem ti, gospodine, za dar života koji si joj podario. Ti si ju čudesno zamislio i stvorio. Stvorio si ju na svoju sliku i priliku. Stvorio si ju da živi vječno, dajući joj priliku da kratkim ovozemaljskim životom odredi kakva će vječnost biti za nju. Hvala ti Oče nebeski, što si dao svojeg jedinorođenog Sina Isusa Krista, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, već da ima život vječni. Hvala ti što si nam obećao da će svi oni koji zazovu tvoje ime biti spašeni. Oče nebeski, molim te privuciju k ljubavi svoga sina koji se je na križu žrtvovao za njezino spasenje. podario im milost da ga može i da ga želi prihvatiti za kralja svog srca. Da ga može i da ga želi prihvatiti za svog osobnog spasitelja i otkupitelja. Kako bi u Isus uskrisio u posljednji dan. Molim te, Oče, u Isusovo ime, podario je svjetlo svoga duha, da može i da želi jasno vidjeti stvarne namisli svoga srca po kojima je živjela. Da se može i da se želi iskreno pokajati za svoje grijehe. Da može i da želi zatražiti i primiti tvoje oproštenje. Podario gospodine, milost da može i da želi vidjeti one koje je ranila svojim grijesima, te da može i da želi srcem moliti za njih. Molim te, Oče, u Isusovo ime podario je milost da može i da želi oprostiti svima koji su je za života povrijedili, svima koji su joj uskratili ljubav i poštovanje. Molim te podario je milost da može i da želi oprostiti samoj sebi. Gospodine, neka ju Tvoja milost neprestano dotiče, kako bi bila slobodna od napada zloga kako bi bila slobodna od ponosa i povrijeđenosti i svega drugoga što bi ju moglo spriječiti da primi tvoju milost. Gospodine, molim te, ti pronađi način na koji ćeš doprijeti do njezina srca. Molim te, gospodine, podario je milost da može i da želi umrijeti okrepljena svetim sakramentima. Molim te, gospodine, ispuniju svojim svetim mirom i uvedi ju u svoje kraljevstvo ljubavi, pravednosti i mira. Sveta Mario, Majko Božja, moli za mene koja prikazujem i za nju za koju prikazujem žrtvu tvoga sina. Ti si, Mario, najdublje povezana s Isusovom mukom i smrću. Ti si stajala pod njegovim križem. Ti si iskusila svu dubinu boli koja je drugim ljudima ostala sakrivena. Tebi je, Mario, mač boli probio srce, kako bi nama, slabima i grešnima, mogla pomoći da otkrijemo stvarne namisli svojih srca. da se pokajemo i da živimo. Sveta Mario, Majko Božja, prinesi svojem umirućem sinu nju za čije spasenje prikazujem njegovu žrtvu ocu. Neka tvoja ljubav, Mario, dopre do onih dijelova njezine duše koji se neće moći oduprijeti tvojoj majčinskoj ljubavi. Neka ju tvoja ljubav, Mario, privuče tvom sinu Isusu kako bi mogla povjerovati u njegovo milosrđe i kako bi mogla zazvati njegovo ime. Sveti Josipe, nado umirućih, moli za nju da može umrijeti u miru okrepljena svetim sakramentima i opravdana krvlju Tobom. Pričesna meditacija Gospodine Isuse, jaganče Boži, ona možda nije dostojna da uniđeš pod njezin krov. Možda nije dostojna da uniđeš u njezinu dušu. Ali te ipak svim srcem molim da ju ispuniš svojom prisutnošću. Jer Gospodine, kako će sama po sebi postati dostojna? Kako će, Gospodine, sama zapaliti svjetlost u duši kad si jedini ti svjetlost, kad jedini ti možeš prosvjetliti njezine tame kad ti jedini možeš učiniti da srcem progleda, da srcem pročuje, da srcem razumije, da se iskreno pokaje i primi svjetlost. Kako će, gospodine, bez tvoje milosti praštati? Kako će se iskreno kajati? Kako će s vjerom moliti? Kako će se spasiti? Kako će, gospodine, bez tebe koji si jedini pravi mir, umiriti svoju dušu. Kako će, gospodine, njezina duša živjeti ako ti koji si život ne prebivaš u njoj? Kako će, gospodine, njezina duša ljubiti ako u njoj ne prebiva ljubav? Gospodine, kako će ti zahvaljivati? Kako će te slaviti? Kako će te blagoslivljati? ako njezina duša ne okusi tvoju svetu prisutnost, ako ne iskusi tvoj sveti mir, ako ne kuša tvoju radost. Uđi, gospodine, kao njezin otkupitelj i spasitelj, kao njezin učitelj i budi kralj njezinog srca. Uđi, Isuse, reci riječ i ozdravit će joj duša. Uđi, Isuse, u njezino srce privuci na svoj križ. Nek ti preda svoje grijehe, nek ti preda svoje srce. Uđi, Isuse, i uvedi ju u svoje kraljevstvo ljubavi, pravednosti i mira. Amen nastavi u srcu gospodinu svojim riječima zahvaljivati, blagoslivljati ga i veličati.